Des que va començar la crisi el 2007, els ciutadans estem patint el terrible problema hipotecari amb 350.000 execucions hipotecàries en tot l'estat espanyol i el problema dels desnonaments amb 167.000 famílies sense llar. Precisament aquest any els desallotjaments han arribat a una xifra rècord, els 58.241, una desena part dels quals correspon a Barcelona. Per combatre aquesta lamentable situació, la iniciativa legislativa popular, coneguda com també ILP, engegada per la plataforma d'afectats per a la hipoteca, ha demanat al Congrés un canvi en la llei hipotecària que ens permetria deixar enrere la bombolla immobiliària i fer efectiu el dret a l'habitatge. La ILP hipotecària pretén assolir l'adhesió en pagament, és a dir, que amb el lliurament de la propietat del pis, el deute amb el banc quedi liquidat, evitant així que les famílies quedin endeutades de per vida. També pretén aturar els desnonaments i que les hipoteques cancel·lades es puguin convertir en lloguers socials. De fet, el districte de Sant Andreu s'està involucrant en aquesta causa amb la recollida de signatures d'entitats i veïns donant suport a la iniciativa legislativa popular. Si encara no heu signat, no us preocupeu perquè encara esteu a temps podeu firmar a l'Associació de Veïns de Sant, de Sant Andreu, ubicada al doctor Valari Jovany, número 14, de dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre o si ho preferiu també podeu signar accedint a la web www.quenotehipotequenlavida.org. El recolzament dels andreuencs es sumarà al gran recolzament ciutadà que s'espera que hi hagi a la, a la manifestació d'aquest dissabte, 12 de maig, en la que sortirà al carrer la plataforma d'afectats per la hipoteca per exigir el dret a l'habitatge i recollir les màximes signatures possibles i és que la ILP hipotecària ha de reunir mig milió de signatures abans del 31 d'octubre perquè pugui entrar en debat al Congrés. Ja portem quatre anys de crisi en els que hem assistit a un desmantellament de la sanitat i l'educació pública, a un transvasament del capital públic cap a bancs privats, a una precarietat sociolaboral i a un empobriment de la població. Ja va ser hora que diguem prou. I quin millor dia per fer-ho que la manifestació del 12 de maig, no creieu? D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Raquel Ballesteros, Cristina Paniello i Jordi Garcia.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 Anem a titulars? No, no anem a titulars. Doncs a veure... Uh, el, a veure si podem resoldre aquest, aquest problema que tenim. Ara anem a titulars? Doncs vinga. Doncs per començar, dir-vos que avui comencen les festes de la primavera de la Sagrera. Avui comencen oficialment les festes de la primavera de la Sagrera. Dos actes marcaran l'inici d'aquestes festes. A les 7, a la Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro número 1-3, hi haurà la conferència de drets animals a càrrec d'Igualtat Animal. Els conferenciants seran Maria José Gómez i Marc Coloma. Com, com a més informació trobareu a www.igualtatanimal.org i veureu que... Um, organitza la Biblioteca La Sagrera i la perruqueria Unisex. A les 8 i mitja hi haurà la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, al pregó de les festes de la primavera, a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera. En acabar hi haurà un brindis i està organitzat per la mateixa comissió de festes d'aquest barri. Doncs eh, la diferència amb altres festes és que el pregó mm, aquest any s'ha fet a, eh, a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïns i Veïnes de la Sagrera perquè celebren el seu 40 aniversari, així que moltes felicitats des d'aquí. Més coses, comentar-vos que les associacions de veïns dels nostres barris fan arribar 3.020 firmes contra la retallada a les línies d'autobús. Dimarts es va entregar al regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, durant el plenari 303.000, perdó, 20.000 firmes eh, contra la retallada en els nostres barris de diferents línies d'autobús. Us fem arribar l'escrit que, que acompanya doncs, a les signatures. En els darrers mesos, una de les paraules més utilitzades a casa nostra deu haver estat retallades. Els serveis de transport públic tampoc se n'han escapat. Particularment a casa nostra, les retallades en transport públic han estat força dures. Les tisores han anat i tornat diverses vegades. Primer es van perdre els autobusos B20 i B22 a Tatuxal, empresa que gestiona els autobusos de Santa Coloma, Badalona, entre d'altres, i dies més tard va desaparèixer el 35 de TMB. A més, el bus del barri 126 també ha sofert la, pas, eh, ha sofert també la passada de, de les tisores. Doncs diferents associacions de veïns del districte, com la Sagrera, Bon Pastor, Sant Andreu de Palomar, Sant Andreu Nord, Tramuntana, Trinitat Vella, Baró de Viver, Meridiana Cero, amb el suport de l'Associació de Veïns d'Oliveres i de Singerlin de Santa Coloma i també amb el suport de la Plataforma pel Transport Públic, la PTP, estan decidides a no perdre empenta. La connexió dels barris de les ciutats, dels veïns, s'han de restaurar cal que es trobi la manera de restituir les línies que han desaparegut. Cal que els municipis prenguin partit, que es posin del costat dels ciutadans. El mes de febrer es va organitzar una reunió amb representants de TMB a la seu del districte de la Passa Orfila. En ella les entitats veïnals van presentar diferents alternatives a aquestes retallades. TMB es va comprometre a estudiar i proposar als veïns una nova reunió per respondre a les demandes formulades. I fa tres mesos d'aquesta data. TMB encara no ha, no, ha, no, ha, no, ha no ha respost. Vaja. Potser, és la que, potser és que les retallades han afectat els seus telèfons, també. Avui portem 3.000 signatures al districte. Volem demostrar que no estem sols, que hi ha molta gent que ens acompanya, que està descontenta i que reclama solucions. Esperem que el districte entengui que les coses no poden quedar així i que cal tornar a seure amb tema B i reparar, tornar a cosir el que unes tisores van tallar. Doncs aquest escrit ve signat per les diferents associacions de veïns dels nostres barris. Més coses a comentar-vos, doncs un terç de les escoles Bressol municipals fan vaga. Un total de 28 escoles municipals de les 92 que hi ha a la ciutat van aplicar els serveis mínims, ja que la majoria dels seus treballadors van fer vaga. Segons fons de l'Ajuntament, dels 737 llocs de treball que hi ha a la totalitat dels centres, van fer vaga 118 treballadors, xifra que representa, segons van destacar les mateixes fonts, un 16% del seguiment. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardenull, va assegurar que serveis com el de cuina i de suport educatiu van funcionar al 100%. Segons Ordenull, que preveu que la vaga vagi decreixent aquests dos dies que queden, la mobilització no farà modificar les decisions preses pel consistori, ja que, segons va recordar, s'ha treballat amb els sindicats majoritaris i la direcció dels centres per ajustar-les al màxim.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 No només estan venint joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. Molt bé, doncs si fa un moment parlàvem de les festes de primavera de, de la Sagrera, les que podem dir que ja han començat, de fet van començar el cap de setmana passat, són les festes de, de Naves. I ara us en parlem. Fins al 13 de maig el barri estarà de celebració amb diverses activitats dirigides a tots els públics. Durant la setmana s'han fet diverses activitats, entre elles la passarel·la de moda a Naves i la Diada Solidària que es faran avui dijous a l'escenari central i demà divendres es celebrarà el correfoc i el sopar popular amb ball a l'escenari eh, central. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, després d'aquest repàs intens de les principals notícies que afecten el, els nostres barris. Ara el que farem serà mm, una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja entrarem en matèria amb els diferents participants que eh, podrem escoltar avui en aquest programa. Fem una pausa i tornem. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. I avui és dijous i com estem acabant ja la setmana doncs és moment de voler parlar dels nostre, del nostre barri, del barri de la Trinitat Vella i ho farem amb la Manoli de la Loteria. Molt bon, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues explícanos, ¿qué es lo que es la taula de convivencia? La taula de convivencia es... Eh, donde nos reunimos todas las asociaciones del barrio, mm. todas, mm. que hay, por cierto, hay bastante, habrá, ahí el otro día lo estuvimos mirando y hay sobre 40, 45, ¿eh? Ah, mira, Y en el barrio, ¿eh? Sí, sí. Y entonces para reunirnos todos y a la hora de, de pedir algo, a la hora de protestar por algo, pues estamos todos unidos, desde luego que nos irá mucho mejor, digo yo. Y, es eso, la primera reunión... Sí empezamos hoy. Hoy tenemos la primera reunión a las 7 de la tarde. ¿Y cuáles son los principales temas que tú crees que son importantes de tratar? Pues de momento es la, la droga, los, los robos, bueno, que hay en el barrio y sobre todo las ocupaciones. Eso es lo que se está ahora eh, ha pasado, de hecho, ha pasado ya en primer lugar eh, a nivel de, la gente las preocupaciones que tiene, ¿eh? porque claro, es que en todos los en todos los bloques hay algo, ¿sabes? Y luego es esto que decimos, y si si mm, es que son incívicos totalmente, ¿sabes? En todos los sentidos. Y entonces, pues nosotros no es que no estemos en contra de nadie, porque la vida está muy mal ahora y lo entendemos, pero contra que hay, que comportarse. Claro. Porque eh, todavía sigue el tema de la ocupación de los pisos. Uf, un montón. No, no, no te puedes ni imaginar, ¿eh? en el barrio no te puedes ni imaginar. A la asociación de vecinos viene cada caso personas que... que, Sí. Pero, pero llorando, ¿eh? Llorando de impotencia y de mal por los que ocupan estos pisos mm, supongo que molestan bastante a los vecinos que... Molestan bastante, además no quiere saber nada de los vecinos, eh, hacen fiestas, hablan muy alto la, hasta las tantas de la mañana, el presidente de la escalera pues va y bueno, ni caso es que ni le abren la puerta. Ah. Y son eso. Aquí hay que buscar soluciones, ¿no? Es que hay que buscar soluciones, es que eso ahora se está estaba en el barrio, bueno, aquí yo creo que en todos sitios. Y en el tema de la droga, también se, cada jueves se está organizando la... Sí, mira, el jueves que viene, hay día 17, hay una asamblea en la iglesia que la Comisión Antidroga y junto con la Asociación de Vecinos eh, van a abrir una asamblea al barrio para que el barrio decida. Uno de los temas será este de las ocupaciones también, de la droga, desde que, que que, bueno, desde que salió a la calle ciertas personas, pues otra vez ha incrementado eh, la, gente que viene, digamos, a, comprar. Sí. O sea, que cada vez hay más, más tráfico de drogas, ¿no? Mm, hasta ahora había muy poco, muy poco, ¿eh? pero desde que esta persona salió, se está está incrementando otra vez bastante. Y entonces lo que no queremos es que llegue al punto que estaba antes, porque si no, al final nos van a poner aquí en el barrio un punto de, de aquellos de para digamos que es un, coche de aquellos movibles de para para para descargar metadona y todo esto sabes y lo que no queremos tampoco es que se llegue a esto pues hoy es importante que todo el mundo, que todas las entidades estén en la tabla de convivencia para resolver. Eso es muy importante porque eso nos había hecho hasta ahora aquí en el barrio y esto eh, esperamos nosotros, tenemos fe en que va a funcionar. ¿A partir de qué hora se realiza la tabla? A las 7 en el centro cívico. Vale, pues todas las entidades que nos estén escuchando. Todas las entidades, sí, de hecho ya se ha avisado a todas y espero que estén todas. Vale, pues entonces Esperamos que esta tabla de convivencia sirva para resolver estos problemas. Sí, si quieren otro otro día ya sí. sabré algo más sobre lo que se ha decidido, sobre lo que hemos hablado y tal, uh -huh. y, y, hablamos. Vale, pues muy, ¿Vale? Bien, muy bien. Pues muchas vale. gracias, Manoli. Gracias, Venga, gracias a vosotros. Adiós, gracias, adiós. adiós, buenos días. Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui a partir de les 7 de la tarda el Centre Cívic de la Trinitat Vella realitzarà aquesta taula de la convivència en què, segons ens comentava ara mateix la Manoli de, de la loteria, doncs, evidentment, eh, hi haurà més de, mm, més de 40 entitats que hi participaran i que voldran dir la seva sobre els diferents temes que afecten el barri de, de la Trinitat Vella. Ara el que farem serà una petita pausa, tornem a escoltar una mica de música, però ja tornem però amb un altre tema a destacar que també mm, s'ha anat arrossegant aquests dies als nostre, als nostres barris i que mm, doncs, és motiu pel qual doncs, dediquem una, un moment aquí al, en aquest programa a parlar-ne. Fem una pausa i tornem. Thank you. sap res més que com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran, ja no em passa pel cap res on no hi ets. Ja no ens fareu trobar-me amb ningú més. I jo, hi ha cops que no et puc mirar. No sigui pas el cas que em passi d'estimar. Jo em vull cansar Fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust. Que jo vull per sempre d'estar amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol fas tu. Toca'm com tu saps, ningú em va saber tant ni fes que vulgui el temps que tinc un món sencer. Vull oblidar-me ja d'imaginar somnis que sé que no arribaran perquè sol sad sky song. vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara amb qui parlem és amb l'Àngels Rabadà, que pertany a l'Escola Bressol Municipal Quatre Torres del barri del Bon Pastor. Hola Àngels, bon dia. Hola, bon dia. Doncs el que tenim constància és que un terç de les escoles bressol municipals estan seguint aquesta vaga. Sí, em falten les dades d'avui, uh -huh. però sí, fins ara és un terç, sí, sí, que és uh -huh. el que ja més o menys preveiem nosaltres també, eh? Uh -huh. Vull dir que ja érem conscients de que no seria una vaga majoritària, uh -huh. perquè els temps estan com estan, però sí que, que volíem expressar, encara que fóssim un terç, uh -huh. volíem expressar el, la nostra... El, dir prou, no?, en aquesta agressió tan que per primera vegada ens donen les institucions públiques des de, bueno, en tota la democràcia, no? Sí. De, de fer, que això ja no és una retallada, això ja, ja va molt més enllà, no? Uh -huh. D'una retallada, i per tant volíem expressar la, la nostra, el, el nostre rebuig al carrer. Vull dir, el que és, el que és molt important i molt novedós sí. és que feia anys que una vaga Sí. La gent no es quedava a casa i després anava a la gran manifestació, que és com darrerament s'estan fent les vagues, uh -huh. sinó que la vaga, la gent està tot el dia al carrer extenent, uh -huh. no, tam, vull dir que els piquets tampoc han actuat de manera coercitiva, no, no. Els piquets el que hem fet era explicar a la gent, als mercats, als districtes, al carrer, què és el que està passant amb les escoles bressol, eh? Uh -huh perquè segons tenim entès eh, s'han aplicat uns serveis mínims molt, molt forts, no? Sí, els serveis mínims en, bueno, està dintre de la política actual d'anar-nos retallant mm. no tan sols retallades econòmiques, sinó també retallades en quant a les llibertats d'expressió, de vaga, etc mm-hmm. etc. no? Almenys mm-hmm. mm, jo com a persona ho crec així. El que està passant amb el dret a vaga és que en aquests moments penseu que si hi han 200 persones al carrer, les altres 200 estan amb serveis mínims a dintre de les escoles. Clar. Eh? Perquè mm Mm, són, és un 50% de, de les persones que s'han decretat el servei mínim. Clar. Però el que sí que tenim consciència també és que cada dia, mm, des de, des de dimarts, doncs, s'ha anat ompli, omplint el que és la plaça Sant Jaume de gent... Això que... sí, eh? per això sí. és el que et deia, que aquesta vaga és una vaga que s'està fent tot el dia al carrer, bueno, tot uh -huh. el dia, al matí estem en els districtes, crec que avui a Sant Andreu no, no, no tinc la informació directa perquè jo estic de baixa encara uh mhm. -huh. i no la tinc, no me l'han pogut donar, però penso que es feia alguna cosa a la plaça Orfila, eh? Uh mhm. eh, -huh. Sí. Uh, però, a més a més, a les 12 del migdia, avui tornaran a estar les meves companyes a la plaça Sant Jaume, uh mhm. -huh. eh, fent una performance, Molt bé. I, i, i, bueno, i, ex, i explicitant cada dia, cada dia, Mm, ho hem volgut caracteritzar que cada dia hem anat defensant un de les tres reivindicacions, no? Uh mhm. -huh. I avui, mm, avui era no a, a l'augment de ràtios. Exacte, que era un dels temes dels quals vam parlar l'altre dia. Si no m'equivoco, eh? Si és no un dels temes dels quals vam parlar l'altre dia. Exacte. Uh mhm. -huh. eh? I llavors, ahir era en contra de la... Ahir es va fer una... Espera, sí. anem per parts. Sí. El, cada dia, al migdia, a les 12 del migdia, la gent ha estat a la plaça Sant Jaume. Uh -huh. Mhm. Després, ahir, a la, a la tarda, el primer dia, es va fer una concentració a les portes de l'Institut Municipal d'Educació, sí. amb un cercavila fins allà on vam fer l'Assemblea de Treballadors. Molt bé. El, el dimarts, ahir de matí, es va estar tornant a estar a la plaça Sant Jaume, uh mhm. -huh. sí. i on, es va on vam fer una exposició de cartells explicant el que es fan a les escoles Bressol i el que volem que es pugui continuar fent. Sí. I a les, 6 de la, a les 4 es va fer una xerrada de debat uh mhm. -huh. sobre què pot representar aquest canvi de model. Sí. I a les 6 de la tarda es va fer per Gràcia un cercavila d'una escola a l'altra escola uh mhm. -huh. que volen externalitzar. Uh ah. -huh. mm, Bé, a veure, sabem que tam... vull dir, som conscients que aquí en el nostre districte de Sant Andreu també hi ha la tercera escola, que és Naves, eh? Exacte, l'escola... I no vam poder estar a les portes no? d'on s'està construint, però sí que estàvem nosaltres amb aquesta expressió a Gràcia. Eh? I ho vam expressar públicament amb una cercavila manifestació uh mhm. -huh. on vam anar. Aquí a les tardes s'afegeixen les companyes companyes que potser han decidit no fer vaga, però sí que venen a, a les concentracions de les tardes i famílies. Eh? Uh -huh. I mhm. llavors avui el que està previst és un altre acte, ara a les 12 a la plaça Sant Jaume, sí. i a les 6 de la tarda tornarem a fer com la, el final de... de la, al final, de la... que el nostre lema aquesta tarda és fem pinya per uh -huh. les mhm. escoles Bressol, tots a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda. Molt bé. Eh? Llavors, el procés de la vaga, el que sí que eh, hem, hem anat sabent al llarg d'aquests tres dies és que algunes escoles o algunes companyes de les escoles s'hi han afegit. Mm-hmm. Eh? Uh -huh. Molt bé. De totes maneres, crec que dintre d'una estona sí. hi haurà una nota de premsa i crec que allà tindreu les dades més, més fiables. És a dir, que eh? a partir d'aquesta hora ja les podrem consultar. No? Jo crec que sí. De totes maneres, us dic en nom del comitè de vaga, perquè uh mm-hmm. -huh. això m'ho han fet arribar, sí, és que per nosaltres aquesta vaga és una vaga qualitativa, no tan quantitativa. Eh? Mm -hmm. eh? Vull dir, mm, que clar, estem molt acostumats que tot, les vagues eh, són per mhm. qüestions econòmiques, per qüestions laborals, en general, mhm. i clar, quan més participació hi hagi, millor. Clar que sí que estaríem molt contentes de que fos majoria, però mhm. tal com van les coses, en l'actualitat, pensem que lo important és... Sí. Tenim alguna dificultat tècnica? Sí. Ara? Val. O sigui que el que hem de fer és treballar per la qualitat de les escoles bressol dels nostres barris. Ah, bueno, hem de, hem de defensar la qualitat de les, i les persones sí. ho hem de defensar d'un en un. Si ens podem ajuntar, quants més millor. Però hem de començar a donar passos primer individuals, és dir, prou, prou, uh mhm. -huh. això no ho volem, Exacte. no ho acceptem. Uh mhm. -huh i esperem que tota la ciutadania doncs, us recolzi perquè creiem que és una vaga que... Que la ciutadania us recolzi i sobretot defengui les escoles Bressol, eh? Uh mhm. -huh. perquè és de, de la ciutat de Barcelona i, i, i general, perquè això que està afectant a la petita infància, a les institucions de petita infància, no està afectant només a Barcelona, està afectant a comarques i està afectant inclús a tot l'estat. No sé si teniu referència. Sí, sí. Vull dir que el 03, les institucions que fins ara, durant aquests 40 anys, s'havien anat aconseguint, uh -huh. eh, s'ho estan polint tot, vull dir que ho van a privatitzar, eh? Clar, o sigui, portem 30 anys d'un model d'escola de, bressol que s'ha anat seguint i que és de qualitat, i ara eh, el que volen doncs, és totalment modificar-la, no? Sí, sí, sí, exacte. Uh -huh. El que també us podem dir des d'aquí, nosaltres hem anat recollint algunes informacions i el que diu l'Ajuntament sí. és que s'ha treballat amb els sindicats majoritaris i la direcció dels centres per ajustar-les al màxim. Mira, no, no sé què pots dir-me al respecte. Doncs pues et diré una cosa. El sindi... Això... Mm, uh -huh, sí. el, el sindicat, això és mentida que s'ha treballat amb els sindicats majoritaris. Uh -huh. eh? el que, i amb les direccions menys. Uh -huh. Jo mm. sóc una directora de baixa. Exacte. Per tant, l'actitud de l'Ajuntament, des de que aquest nou Ajuntament i el nostre nou regidor, la seva actitud des de que va entrar a, a l'Institut Municipal d'Educació va ser, primer, a través de premsa, sí. començar a donar informacions. I llavors, les reunions, les convocatòries de reunions, que s'han fet amb les direccions i amb els sindicats majoritaris mm. ha sigut per explicar-nos el que pensaven fer. En cap moment hi ha hagut negociació. O sigui, no hi ha hagut cap mena de diàleg entre No hi ha hagut diàleg. Uh mhm. -huh. Ells ens han presentat els números i ens han dit això ho anem a fer així. Uh mhm. -huh. D'acord, eh? doncs... Vull uh... dir eh, que eh, també és una cosa, per part de l'empresa, uh mhm. -huh. molt nefasta, uh -huh. i és voler dividir el col·lectiu. Però això ho tenim molt clar. Uh -huh. Dins del col·lectiu poden haver diferents sensibilitats. Mm. Però tenim molt clar que um, hi han coses que anem tots a la una. Uh mm-hmm. -huh. Mm-hmm. eh? doncs... I no, que no diguin que amb uns s'ha pactat, amb uns altres s'ha discutit, perquè això és mentida. Se'ns ha notificat, uh mm-hmm. -huh. però res més. D'acord. Doncs Àngel Rabadà, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. No, de res, i gràcies a vosaltres per fer ressò d'aquesta problemàtica. D'acord, doncs Vinga. Eh, evidentment que creiem que és una problemàtica que afecta a tots els ciutadans i que per tant des de no nosaltres l'hem de donar a conèixer. No? D'acord, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, adéu. adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Àngel Rabadà, que és la directora de l'Escola Bressol Municipal Quatre Torres al barri del Bon Pastor. I és que, tal i com dèiem començar el nostre programa, doncs un terç de les escoles Bressol Municipals s'han afegit a aquesta vaga de, d'escolars bressols municipals que hem de dir que no només afecta a la relació entre l'administració o entre els mestres o, o, o entre la gent que, que hi ha de suport a les diferents vagues, a, les diferents escoles bressol, perdó, sinó que també afecta als nens. O sigui, mm, això és una de les coses que hem de tenir en compte, que aquesta vaga està afectant els nens perquè no tenen un... un un lloc on, on poder eh, anar a, a estudiar i a relacionar-se en aquests moments, eh, estem parlant. Per tant, mm, intentem des d'aquí doncs, eh, cridar, fer una crida, fer una crida a l'administració per tal de que es posi les piles i que, continu, i que comenci a dialogar amb els agents implicats molt bé, doncs ara farem una pausa i atenció perquè després parlarem de salut. I en qui parlem de salut? Doncs amb el cap de la Trinitat Vella. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Em porta la neu M'ensenya les valls i el nom de les flors que hi ha tot l'any. M'abraça en un cim, estira la mà i veus aquell núvol que és tan blanc. Quan veu que es fa fosc, m'agafa d'un braç i a casa hi ha un foc quan ja arribem. Prepara sopar i no puc fer res, descansa una mica, va, sisplau. plau. informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble! Molt bé, doncs tal com us en fa un moment, ara és moment de parlar de salut en, els nostres, de, en, el, en el nostre programa i qui millor que fer-ho doncs, que amb la Conxita Mañaner, que és una de les responsables de que funcioni i que tiri endavant el cap de la Trinitat Vella. Molt bon dia. Hola, doncs bon explica'ns, a qui eh, hem convidat avui? Doncs avui formació amb nosaltres. Uh mhm. -huh. Ella ens parlarà d'estils de vida saludables. Molt bé, doncs intentarem uh, eh, veure... Ara sí. Vale. Solucionat el tema. Uh, doncs parlem amb la Romina Landucci. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. <laughs> Pues ah, hoy queremos hablar de los hábitos saludables de, vida, mm, que es algo que <laughs> precisamente en estos momentos necesitamos más que nunca porque estamos pasando una crisis, mejor saber qué hábitos podemos em, utilizar para estar mejor ¿no? nosotros mismos. Muy bien. Pues explícanos. Bueno, vamos a intentar ser eh, breves. Sí, es un tema amplio, ¿sí? Cualquier cosa lo vamos a abarcar en otra oportunidad. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de hábitos saludables, tenemos que pensar primero eh, a qué llamamos un hábito, ¿no? Y un hábito son acciones, ¿sí? Acciones que uno realiza de manera repetida, ¿sí? Que después eh, es la forma de actuar diaria, ¿sí? Se hace como una rutina, así decirlo, o una costumbre. Ah, y cuando hablamos de saludable nos, nos, tenemos que referir siempre a cuatro áreas, ¿sí? Que abarca lo que es la salud, eh, el área física, ¿sí? Ah, el área psíquica, el área emocional ¿sí? y el área espiritual también. Entonces, eh, siempre hay que pensar en estas cuatro áreas porque es importante. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a, hacer, vamos a dar algunos consejos para poder cuidar estas áreas, ¿sí? Sí, porque... Están, vale, la pena <laughs> tener que nos, que nos digas algunos consejos para poder ayudarnos nosotros mismos. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es el físico, ¿sí? Eh, mucho se escuchó de lo que es el tema de la alimentación sana, ¿sí? Y lo que es la actividad física regular. Bueno, y cuando hablamos de una alimentación sana, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, en síntesis, sería como es comer moderadamente, ¿sí? Y con variedad. ¿Sí? Como para que uno lo tenga en cuenta eso. ¿eh? no, es, eh, no, es privarnos de nada, sino que moderadamente ¿sí? En su justa medida y equilibradamente, o sea, con variedad de alimentos. Ahora vamos a ver alguno de ellos, ¿sí? Entonces, los lácteos, ¿sí? La leche, el yogur, de la forma en que sea, hay que consumirlos todos los días, ¿sí? ¿Y por qué es importante los lácteos? Sí, es importante para la formación de los huesos, ¿sí? De los dientes también. Después, lo que es las frutas y verduras, ¿sí? Que esto es difícil de incorporarlo eh, pero hay que em-, empezar de niño, sería lo ideal. Las frutas y verduras también, todos los días, ¿sí? Por lo menos cinco. Cinco por día de, esta, de, estos de este grupo de alimentos. ¿sí? Y las frutas y verduras nos van a aportar lo que son las vitaminas, los minerales para las defensas y también va a ayudar como antioxidantes, ¿sí? ayudan a regularizar el tránsito evacuatorio, ¿sí? por eso es importantísimo, todos los días. Después tenemos el grupo de lo que son las proteínas, ¿sí? Las carnes, consumirlas en cualquier, en cualquier tipo. Hay que preferir lo que son las carnes blancas, así como el pescado. Tratar de consumirlo una vez por semana. Acá en este país se consume mucho y me alegro por eso. Eh, el pescado nos aporta unos aminoácidos que el cuerpo no fabrica, ¿sí? por eso son esenciales. Podemos comer sino carnes rojas, pero preferiblemente dos veces por semana, dos a tres veces por semana, no más. ¿sí? o el pollo, o bueno, la carne de cerdo, la cualquier variedad, ¿sí? O si no podemos, un huevo, ¿sí? Que nos va a aportar también las proteínas. Sí, porque tenemos constancia de que hay algunos oyentes nuestros que, por ejemplo, son ah, vegetarianos, ¿no? Entonces la carne y el pescado ya no entraría dentro de su dieta. intentar eh, incorporarlo con un huevo, sí, se puede, ¿sí? O también las proteínas, lo que son la soja también, ¿sí? Puede ser. Después pasamos al grupo de lo que son los hidratos de carbono, ¿sí? Las fibras nos aporta. Entonces, en cualquiera de sus tipos, ya sean el pan, las legumbres, los cereales, las pastas, ¿sí? Esto también, diariamente. ¿eh? bien. después, eh, también en cuanto es lo, que es la alimentación, hay que tratar también de planearla, ¿sí? Eh, sería bueno en un momento en la semana uno sentarse y ver, bueno, eh, armar un menú semanal, así por así decirlo, porque eso es importante. hacer una lista de todo lo que vamos a tomar en, cada día. Claro, porque eso también ayuda a la hora de ir a comprar, mm. ¿sí? Evitar lo que son la comida eh, chatarra o la que ya viene preparada, ¿sí? Entonces, si uno se programa eh, un menú semanal, ayuda después a la hora de ir a, hacer las compras, claro. ¿sí? Después, en lo que es eh, también como hábitos saludables, sacar los hábitos tóxicos, ¿sí? Mm. Entonces, el que toma alcohol, eh, bueno, moderado, ¿sí? Mm. Y obviamente en los niños, las embarazadas, las madres que están lactando, eh, evitarlo, ¿sí? Mm. Eso evitarlo. Y el tema del cigarrillo también. Eh, crear ambientes libres de humo, eso es importantísimo. Aquí es donde tenemos el problema. Sí, <laughs> eso me ha llamado mucho la atención, la, cantidad de personas, sobre todo las mujeres, vi eh, cantidad de mujeres fumando, es muy, muy triste, ¿verdad? Bueno, ahora mm, hay, en los espacios públicos no se puede fumar, pero en la calle pues eh, se puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Así es. Después, eh, lo que es la alimentación también, eh, tratar de aprovechar ese momento del día para juntarnos, ¿sí? Para juntarnos, para compartir en familia. Eh, es difícil esto porque, y lo veo más aún acá, ¿sí? Como que cada uno va en su mundo, pero al menos una vez durante el día, a la noche, a la cena. Bueno, tratar de comer en familia, ¿sí? Porque eso genera lo que son los vínculos, ¿sí? Y eso es importante cuando hablamos de salud también, ¿sí? Entonces ayuda a compartir, a, a, recrear la parte, digamos, esta psíquica, ¿sí? Que uno a veces deja de lado, ¿eh? pero es importante también. O sea que tenemos que reunirnos en, familia para poder alimentarnos también. Eso es importante. Así es. Después también, eh, bueno, hay cantidad de cosas para hablar, pero bueno, vamos a ir resumiendo. Eh, lo que es la, higiene. ¿Sí? Entonces, siempre, no olvidarse un simple hecho de que es un simple acto que es el lavado de manos. ¿Sí? Pero con eso evitamos un montón de enfermedades. Y ahora hay una eh, campaña que se está haciendo en este eh. momento. ¿Sí? Entonces, en los hospitales. Pero esto, ¿no? antes de comer, a los niños, ¿sí? Ah, que tengan la costumbre, o sea, dar el ejemplo también a los padres. ¿Sí? El lavado de manos, ¿eh? el lavado del cepillado de los dientes, ¿sí? antes de acostarnos también en los niños y en todas las personas. ¿sí? Muy bien. Bueno, después también cuando hablamos de hábitos eh, saludables, eh, también nombramos lo que es la actividad física, ¿sí? La actividad física tiene que ser una actividad, así como todos los días nos alimentamos, todos los días habría que hacer una actividad física, ¿sí? Eh, acá las chicas... No, parece, que, no. Mucho. No mucho, no mucho. Pero eso es importante, ¿sí? Una, una actividad, eh, lo importante es eh, no obligar a nadie, ¿sí? Que no sea como una carga, porque eso se va a convertir en, o sea, no va a ser sostenible con el tiempo, y eso no queremos, ¿sí? tiene que ser algo placentero, algo agradable, algo que haga que perdure, ¿sí? Entonces, eh, al que le gusta bailar, bailar, al que le gusta ir a jugar la pelota, la pelota, nadar, bueno, la bicicleta, la caminata, lo que sea. ¿sí? Elegir una actividad que le guste. Subir las escaleras también. También, sí, también, ya, Es, algo que hacemos bastante aquí. Bueno, <laughs> bueno, sí, sí. Y cuando hablamos de caminatas, que no sean caminatas de, mirar vidrieras, ¿sí? Hablamos de caminatas regulares, ¿sí? Y hablando de esto, les quiero, les quiero comentar eh, que el día domingo, el domingo 13, si no me equivoco, a las 9 de la mañana, ¿sí? va a haber una caminata de Gracia que se llama, que salen del, Centro Deportivo Olímpico de Villabrón, del Valle Brón, que está en el, eh, podemos llegar con, la, con, el metro de la línea 3, estoy acá leyendo. Eh, bueno, y va a ser una caminata de 12 kilómetros, ¿eh? importante, de más o menos 3 horas. Con eso ya tendríamos suficiente para hacer nuestro ejercicio físico, ¿no? Sí, y el que no puede ir el... Para toda una semana. Sí. y el que no puede esa podría ir entonces el 17 de junio. Hay otra que es la caminata de San Andreu. Ah, mira, pues ¿Eh? aquí en, nuestros barrios. Así que yo los espero, yo voy a intentar ir el domingo, así que quiero ir quiero ver a muchas personas. ¿eh? Y supongo que esto que comentabas del deporte en los más pequeños es también muy importante, sobre todo inculcar el deporte ya a edades ya muy tempranas también, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Y por qué, por qué le decimos que es importante? O sea, ya se ha visto la relación que tiene la actividad física, sí, para evitar lo que es la obesidad y, con, y con todo lo que lleva de la mano de la obesidad, sí lo que es la, hipertensión arterial, el colesterol y bueno, todos los, problemas cardíacos, ¿sí? Porque fumar también provoca la obesidad el fumar la obesidad. No. No, no. El fumar no, no provoca la obesidad, pero provoca un millón de otras, otras, cosas, Peores, <laughs> peores, peores. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, entonces eh, les quería dejar estos, estos consejos. Y también, bueno, ahora que viene el calor, Sí, eh, también. hoy lo estamos notando. Bueno, ¿eh? la verdad que sí, ¿eh? <laughs> sí. Bueno, también eh, hablar de esto de la protección del, del, sol. Mm. Siempre llevar pantalla solar, ¿sí? No es que lo usamos cuando hay sol, ¿sí? Porque por más que el sol no se vea, el sol está y hay que cuidarse, ¿sí? Un factor protector por lo menos de 30 en la cara, ¿sí? En las zonas expuestas para prevenir las lesiones de piel, en, las lesiones de piel. Y también eh, a las personas mayores, siempre también que se cuiden con, con los gorros, los sombreros, ¿sí? Llevar siempre agua ¿eh? cuando salimos a caminar. Y, una pregunta, ¿hay algún tipo de alimentos que nos puedan ayudar, por ejemplo, también a tener eh, mejor, mm, ¿sabes? mejor aspecto de, la piel o incluso, ¿sabes? Lo típico del sol que también te salen como manchitas. Zanahoria, ¿no? Eh, sí, cosas. Sobre todo, muy bien, sobre todo lo, que son las frutas y verduras, ¿sí? Como antioxidantes y, eh, sí, eso es lo que más ayuda. Y para las alergias también, ¿hay alguna recomendación? Gente que es alérgica ahora estos días también. <laughs> es difícil porque con el tema ahora de los... De los árboles estos que están tirando. Mm. Es difícil, pero bueno, eh, estas personas lo que sería recomendables es eh, que antes de que inicien estas épocas ¿no? de, alergia, que ya empiecen con, algún antihistamínico, o sea, que vayan a mm. hacer un control eh, del mm. médico regular, sí, que eso también forma parte de lo que es los hábitos saludables, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque durante la, entrevista con el médico uno puede estar informarse de lo que son el tema de la prevención de enfermedades como estas y también eh, el, adecuado, o sea, que, estemos con las vacunas al día, ¿sí? que también es importante, y en, el tema de los jóvenes también tener información sobre una sexualidad también eh, buena, ¿sí? O sea, de los métodos de, prevención de enfermedades y bueno, es muy amplio todo lo que cuando nosotros hablamos de salud, pero no quiero dejar de nombrar una, un área, sí, que hoy la nombré, que es el área emocional, ¿sí? Para lo cual eso no es tan matemático, ¿sí? Eh, no hay tanta información. Pero sí es importante, o sea, cuando hablamos de salud eh, emocional nos estamos refiriendo a un bienestar psicológico, ¿sí? Es la manera en poder sobrellevar los estímulos estresantes del día a día que uno vive, ¿sí? Eh, de manera que uno nos, nos, ayude a poder estar frente, ¿sí? A hacer frente a esos estímulos y que no nos repercutan después en lo físico y en todas las demás áreas, ¿sí? Claro. Entonces, cuando uno eh, siente eh, que, digamos, que no puede llevar adelante las relaciones con sus, con sus pares, ¿sí? O en su trabajo, está claudicando, está, entonces reconocer ese estado y pedir ayuda, ¿sí? Y no esperar a derrumbarse, ¿sí? Eso es importante. A mí también me ha sorprendido que está, está muy bien que hayas nombrado la otra área que es la espiritual, porque también es un poco, o sea, lo vas nombrando como de fuera para adentro, y es verdad que también las creencias o la ideología de una persona o, la, fe, ¿no? digamos, o lo que sea, pero todo esto, ¿no? Esta área que a veces no, es como una cosa que no se nombra o se nombra, yo creo, mal, porque se centra en según qué cosas y no se trata de forma realmente de aprendizaje, pues también esto nos, nos, condiciona mucho, porque también esto te, tus valores y tus condiciona tu cómo enfocas tus relaciones, cómo enfocas tu, tu salud emocional y está bien que al menos se empiece, o sea, que la hayas nombrado significa que se está empezando un poco a valorar esta área también. Sí, qué bueno. Es, es, algo que aquí creo que no, yo no, o sea, no, no había oído tanto. Mira, desde el punto de vista personal, eh, sí, lo veo muy importante, sí. Yo personalmente, eh, yo soy cristiana, y yo creo que la alimentación espiritual, así por decirlo así, el alimentarse con, la palabra de Dios, con una oración, con eh, eh, congregarse, es muy importante. ¿sí? Así como alimentamos el cuerpo, alimentamos las relaciones humanas, alimentar de lo, interno de uno, lo espiritual, porque es el pilar, el sostén, lo que después permite que esté todo, el, todo tu ser en equilibrio. Eso es personalmente muy importante. Bueno, y yo les agradezco el, que me hayan invitado. La verdad que es lindo hablar de estos temas. Eh, a mí me, gusta mucho y estoy más que a gusto eh, cuando quieran eh, ampliar alguno de los temas. y Porque hemos de decir que eres italiana. Yo soy <laughs> argentina. Argentina. soy de, padre italiana. ¿De Buenos Aires? Soy de, sí, de, Buenos, Aires. Estoy viviendo hace cuatro años en Neuquén, que es la Patagonia. Oh, ¿Y qué haces por aquí, por el CAP de Trinidad, <laughs> por, nuestros <laughs> barrios? Bueno, eh, yo soy médica, vine a terminar la especialidad de medicina general, estoy en el cuarto año de la residencia eh, y teníamos una rotación que podíamos elegir hacerla eh, en el exterior también y bueno, yo elegí venirme para acá para conocer otro sistema de salud y como experiencia. Estás viendo la crisis un poco también de nuestro sistema. <laughs> No sé si es muy... <laughs> muy eh, eh, o sea, se anima mucho, pero bueno. <laughs> Sí. Pero estamos, sí que Pasando, estamos pasando momentos económicos difíciles, pero se intentará resolver entre todos, a ver qué es lo que podemos hacer. Mm. Seguro, sí. Pero eso es importante lo que dijiste, entre todos. ¿eh? Eso. porque la unión es la fuerza y es así. ¿eh? Nadie puede ir en la vida individualmente, ¿sí? y es algo que tristemente, pero que lo, he notado mucho y es algo que lo que me ha hecho estrenar mucho allá mi, mi país, ¿sí? Esto, he notado eso. Entonces sería hermoso eh, que puedan estar juntos, eso. De acuerdo, pues Romina Landucci, muchísimas gracias por eh, venir hoy a hablarnos de los hábitos saludables de, de, vida, que evidentemente tenemos que tenerlos muy en cuenta en el momento pues de relacionarnos, ¿no? y de continuar después nuestra, nuestras vidas. Gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies. Ens queden ja pràcticament 4 minuts per acabar el nostre programa. Ara el que fem ara mateix és una pausa i tornem. Bueno, gràcies. Som dilluns de Pasqua i com cada any Jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, algú avui no serà taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, magic in the scarlet, del rock Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden ja pràcticament 3 minuts per acabar el programa i el que hem de dir-vos és que 150 persones grans participen a l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu. Avui, com cada dijous, unes 150 persones grans s'apleguen per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons sogres fins a les lleis de la robòtica d'Isaac Asimov. Es tracta de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu. L'any que ve es, celebrarà, es celebraran els 20 anys de la primera conferència universitària. Doncs ens queden ja pràcticament dos minuts i dir-vos també que a la Neu Ivanov s'està portant a terme una, un, un unes sessions sobre noves formes de captació de fons per projectes culturals que es diuen Guerrilla, tàctiques per la microcultura. El cicle de cursos Guerrilla, tècniques per a microcultura, es va iniciar el 27 de gener de 2012 amb una primera sessió sobre noves formes de captació de fons per projectes culturals. Aquest cicle, organitzat per Trànsit Projectes i Nau Ivanov, consisteix en sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diferents àmbits de la gestió de projectes culturals, així com el finançament, la programació, la relació amb l'entorn o la comunicació. Els diferents temes s'abordaran des de l'experiència tant dels ponents com dels participants i es donarà una gran importància al debat i al diàleg, que tindran continuïtat durant el, durant el dinar que seguirà la sessió. En aquest sentit, bueno, el format quatre coses més. Doncs <laughs> bé, hem de dir que eh, el preu per la sessió és de 30 euros i que el dinar és inclòs. Molt bé, doncs donar les gràcies ara a la Cristina Panillo per haver participat en el nostre programa, també a Raquel Ballesteros i a Guillem Garcia. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Ja fa temps la vida m'hi han va regalar Una otra vida. camino o no camino a cada passo aquí en el mio nel y voy E y acá y por tu dins de mi, el teu curache. Ets amiga nit i dia, un tresor de companyia. No fan falta les paraules perquè en la mirada parles, fidel amiga.